Ram Yam Kam, Om Ahun do, Yon Yesherol Weyang, Soche rin, Sin Lamadan, Tamsun Kilkorne nir Sidak, Pavo Kadro Dan Chichot Yonam, lo, Yon Shot chot pabul Gatru dan, Dak Chinam Chak Chak, Chinam Bachot cho Yijin Sudro, Lactor Sela Triledru Parsot, Om Guru Dewa Da Kini Ganak Saktra Putsaho, Utsi